Ki bagay sa a moulen? Sa a se yon moulen. Tou. Ki bagay sa a tab? Sa a se yon tab. Three. Ki bagay sa a zouti. Sa a se yon zouti. For. Ki bagay sa a? Sapat. Sa a se yon sapat.